Bugün mən sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin öz Rəbbindən rəvayət etdiyi möhtəşəm bir hədisi danışacaqım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisə öz Rəbbindən rəvayət edir. Belə hədislərə qüdsi və ya ilahi hədislər deyilir. İbn Teymiyyə rahiməhullah bu hədis barədə demişdir. Bilmək lazımdır ki, bu hədis olduqca dəyərli, dərəcəsi də çox yüksək olan bir hədisdir. Olur ki, İmam Əhməd rahiməhullah deyərmiş, şamlılar üçün ən şərəfli hədis hesab edilir. Əbu İdris Əl-Xavləni hər dəfə bu hədisi danışarkən diz sökərmiş. Bu hədisi səma altında və ya yer üzündə ən doğru danışan kimsələrdən olmuş Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət etmişdir. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin öz Rəbbindən rəvayət etdiyi ilahi hədislərdəndir. Bu hədis Quran ayəsi sayılmasa da Peyğəmbər s.a.v. onun uca Allahın kəlamı olduğunu xəbər vermişdir. Bu hədis İslam dininin ayrı-ayrı elmlərə, əməllərə, əsaslara və ikinci dərəcəli işlərə aid əzəmətli qaydalarını özündə cəm etmişdir. İbn Teymiyyə Rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Həqiqətən də, qardaşlar, Bu hədis əzəmətli hədisdir. Əvvəla qeyd edək ki, bu hədisi İmam Muslim rahiməhullah öz səhiyində rəvayət etmişdir. Hədisdə Allah subhanahu wa ta'ala öz qullarına müraciət edir. Öz qullarına müraciət edir 10 kərə. Ardıcı olaraq müraciətlər gəlir və Hər bir müraciətin əvvəli ey qullarım xitabı ilə başlayır. Ey qullarım. Diqqət edin. Birinci müraciət, birinci xitab. Allahın birinci buyruğu. Allah subhanət hələ deyir, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim. Və sizin aranızda da onu haram buyurdum. Elə isə biri-birinizə zülm etməyin. Zülm nədir, qardaşlar? Zülm bir şeyi öz yerinə qoymamaqdır. Zülmün tərifi belədir. Bir şeyi öz yerinə qoymamaq zülm sayılır. Allahın zülmü özünə haram etməsi onun adilliyinin kamilliyinə dəlalət edir. Ümumiyyətlə, İslam dinində alimlər, elm əhli belə bir qayda qoyub. Onların qoyduğu qaydaya əsasən kitab və sünnədə, yəni Quran ayələri ilə və hədislərlə varid olmuş Allaha aid edilməyən hər bir naqis sifət onun əksinin kamilliyini isbat edir. Zülm Allaha yaraşmır deyə Onun əksi nədir? Adillik və adilliyin kamilliyi Allah subhanahu teala'dır. Zülm etməmək xüsusunda Quran-ı kərimdə onlarla ayələr vardır. Bu ayələrdən birində Allah subhanahu teala buyurur, mən bəndələrə zülm edən deyiləm. Digər ayədə buyurur, Allah aləmlərə zülm etmək istəmir. Yəni, zülm etmək Allaha yaraşmaz naqis sifətlərdəndir. Bəndələrin etdiyi zülm isə, qardaşlar, iki növdür. İki növ. Allahın haqlarına aid olan və bir də insan hüquqlarına aid olan zülüm. Zülümlərin ən böyüyü nədir? Allaha şərik qoşmaq. Quran-ı kərimdə Loğman surəsini oxuyarkən biz görürük. Loğman aleyhissalam öz oğlana buyurur İnnə zulmə ləşirkun azim Həqiqətən zülm İnnə şirkə ləzulmun azim Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Allaha şərik qoşmaq həqiqətən də böyük zülümdür, qardaşım. Bundan sonra zülm xüsusunda dərəcə etibarı ilə əvvəlcə böyük günahlar, sonra da kiçik günahlar gəlir. Bunlar da zülm hesab olunur. Allahın buyurduğu haqlar xüsusunda zülm əsas üç şeyi əhatə edir. Bunları da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccindəki xütbəsində bəyan edib demişdir. Sizin qanınız, malınız və canınız, namusunuz, bu ayınız və bu şəhərinizdə Bu gününüzün haramlığı kimi biri birinizə haramdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunda, son xütbəsində ən əhəmiyyətli məsələlərə toxunur. Bu məsələlərdən biri də nədir? Mömin, möminin nə malına, nə canına, namusuna, qanına təzavüz etməmək. Zülm etməmək. Qiyamət günü həmin haqq onun boynuna keçər. Əgər zülm edərsə, qiyamət günü mömin olmağına baxmayaraq, müsəlman olmağına baxmayaraq, o haqq onun boynuna keçər. Haqq sahibi ona halallıq verməyincə, Allah da onu bağışlamasın. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Kim başqasının torpağını haqsızcasına zəbt edərsə, qiyamət günü torpağın yetdi qatı onun boynuna keçər. Ağıllı adam əcəli yetişməmişdən əvvəl zülm etdiyi adamların haqqını qaytarar və onlardan halallıq alar. Əks halda isə qiyamət günü peşman olacaq. Peşman olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə nəsiyyət edib demişdir. Qoy, birisinin namusuna toxunmaqla və ya ona başqa bir pislik etməklə zülm etmiş adam bugün dinar və dirhəmin fayda verməyəcəyi gün gəlməmişdən əvvəl ondan halallıq diləsin. Əgər qiyamət günü onun savabı olarsa, etdiyi zülm qədər savabından götürülər və zülm etdiyi adama verilər. Yox, əgər savabı olmazsa, onda zülm etdiyi adamın günahlarından, məzlumun günahlarından götürülür, həmin o zalının günahlarının üzərinə əlavə edilir. Həmsinin başqa bir hədisdə o demişdir, zülüm üç növdür. Allahın sərbəst buraxmadığı zülüm, bağışladığı zülüm və bir də bağışlamadığı zülüm. Allahın bağışlamadığı zülmə gəlincə bu, Allaha şərik qoşmaq. Allah onu heç kəsə bağışlamayacaq. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah ona şərik qoşanı bağışlamaz. Əsla bağışlamaz. Allahın bağışladığı zülm isə bəndənin özü ilə öz Rəbbi arasında olan zülmlərdir. Deyək ki, adam nəfsinə uyub, şərab içib, zina edib, siqaret çəkib, qumar oynayıb və s. öz nəfsinə zülm edib, özü özünə zülm edib, sonra da tövbə edib, Allah istəsə onu bağışlayacaq. İstəsə də ona əzab edəcək, cəzalandıracaq. Allahın sərbəst buraxmadığı zülm isə onun bəndələrinə edilən zülmdür hansısa qulun haqqına girmisənsə, onu sərbəst buraxmayacaq. Qiyamət günə, qiyamət günə həmin qulla qarşı-qarşıya gələcəksən. O, onun haqqını ödəməyincə Allah səni bağışlamayacaq. Növbəti Allahın müraciəti, Allahın xitabı, dalbadal üçünü də deyəcəm, üçü də bir-biri ilə əlaqəli kitablardır. Allah subhanətlə deyir, ey qullarım, mən hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hamınız zəlalətdəsiniz. Elə isə məndən hidayət diləyin, sizə hidayət verin. Ey qullarım, mən yedirdiklərimdən başqa hamınız açsınız. Elə isə məndən yemək, ruzu istəyin sizə, ruzu verin. Sizi yedirdim. Ey qullarım, mən geydirdiklərimdən başqa hamınız soxmasınız. Elə isə məndən geyim istəyin, sizi geyim. Qardaşlar, düşünün, yeryüzündə nə qədər insan var? Bu insanların üçdə biri bütbərəsdir. O biri üçdə biri özünü kitab əhli saysa da əslində Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul etmədiyinə görə kafirdirlər. O biri üç dəbri isə özlərini müsəlman saysalar da yüzdə 90-ı təxmini deyirəm, adlı adı müsəlman olub, əməli olmayanlar və yaxud əməli olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əməlinə uyğun, əməli olmayanlardır. Bidət əhlidir. Əgər Allah subhanahu aleyhi sizlərə haqq yolda olmağı, etdiyiniz əməlləri Allah üçün və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin göstərdiyi kimi edənlərdən olmağa nəsib edibsə, həqiqi mənada hidayət veribsə, həqiqi şükrədən qullarındandırsınız. Allaha şükür edin. O qullardansınızsa, Allaha şükür edin. Lakin unutmayın ki, şeytan ölənə qədər sizdən əl çəkən deyil. Son nəfəsdə belə insanı yoldan çıxarıb küfrə sürükləməyə çalışır. Odur ki, Allah subhanətə alə bizlərə rəhm edib, Quranı nazil edib, Quranda möhtəşəm surə nazil edib və o surəni gün ərzində ən azı 17 kərə təkrarlamağı bizə buyurur. Həmin surədə biz Allahdan hidayət deyirik. Ehdinə sıratəl müstəqim deyirik. Bu nəyə lazımdır? Əgər biz haq yoldayıqsa, təzədən bizi doğru yola yönət demək nəyə lazımdır? Bu ayənin mənası budur ki, bizi bu yolda ölənə qədər sabit qədəm et. Allah subhanət hələ hamımızı bu yolda sabit qədəm etsin. Allahümme ya mukallibel qulub, fəbbit qulubənə alə dinik. Amin. Allahümme ya musarrifel qulub, sarrif qulubənə ilə qatik. Amin. Allahım, ey qəlbləri çevirən Rabbim, qəlblərimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlblərimizi çevirən Allah, qəlblərimizi öz itayətinə yönəldir. Əbu Sələmə İbn Abdurrahman İbn Avf Rəhməlullah böyük tabiyyənlərdəndir. Deyir, bir dəfə müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhadan soruşdum. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxıb namaz qılarkən namazı hansı dua ilə başlayırdı? İstiftah duası var namazda bilirsiniz. Gecə namazında hansı duanı edir? Gecə namazının istiftah duası hansı idi? Ayşə radiyallahu anh deyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi. Allahümme Rabbə Cibriyilə və Mikailə və İsrafil Fatirə semavati vel ard Alimel gaybi ve şehade İnneke tehkum beyne ibadike fîme kânû fîhi yehtelifûn اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Ey Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi olan Allahım, göyləri və yeri yaradan, qeybi və aşkarda olanı bilən Allahım, sənsən bəndələrinin ixtilafda olduğu bir şeydə onlara haqq yola yönəldən, yəni hidayət verən elə isə ixtilafa düşdüyümüz işlərdə bizi doğru yola yönəldən. Həqiqətən doğru yola yönəldən sənsən. Həmçinin ruzu xüsusunda Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə ayə nazil edir. وَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ Bizə ruzu versən, ruzu verənlərin ən xeyirlisisən. Bu dua olaraq Allah Taala bunu bizə öyrədir. Allahdan ruzu dilədikdə dua edin deyil. Ya Razzaq, ruzuqna, əntə xayrur razıqin. Ey ruzu verən Allahım, bizə ruzu ver. Həqiqətən sən ruzu verənlərin ən xeyirlisisən. Həmsinin bir çox qardaşlar fərqinə varmadan, halal və haramına baxmadan ruzusunun artmasını istəyir. Daha düşünmür ki, biz elə bir zamanda yaşayırıq. Peyğəmbər s.ə.v bu zaman barədə əvvəzdən xəbər verir demişdir ki, vaxt gələcək, müsəlman kimsə aldığının, yediyinin, qazandığının, geyindiyinin halal və haram olduğunu ayırt edə bilməyəcək. Çox çətin olacaq. Adam nəyisə yeyir, yeyir, bir müddətdən sonra ayılır ki, sən demə, uzun müddətdir haram yeyirmiş. Yeyir, qazanır. Sonra kimdənsə soruşur, deyirlər, qardaş, sən indiyə qədər haram yolla qazanırmırsan. Bu işlərdə Allah səni qorusun deyə dua edib deyirsən, Allahım məkfini bihələlikə an haramik və əğnini bifadlikə an mən sivak. Allahım, halal nimətlərin sayəsində məni haramlardan uzaq et və öz lütfün sayəsində məni özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə. Ondan sonra görəcəksən Allah səni necə qoruyacaq. Və həmçinin geyim. Özünüz düşünün, qardaşlar, əgər Allah göydən yağış endirməsə, yerdən bitkilər çıxmasa, barama qurdunu, pambığı və s. yaratmasa, insanlar nə yiyəcək, nə giyəcək? Demək, hər bir şeyin əsli Allahın əlindədir. İnsanlar onun sadəcə formasını dəyişdir. Buğdanı yığır, onu ürdüb çörəyə pişirir. Buğdanı yaradan isə Allahdır. Pambuğu yığır, əyirir, ondan libas düzəldir. Əslini isə yaradan Allahdır. Əslini verməsə, quruluşunu hardan qazanacaq, hardan əldə edəcək? Və Allahın verdiyi o nimətləri, hidayət, ruzu və geyimi yaddan çıxarmamaq üçün sizə tövsiyə edirəm, tez-tez namazlarınızda Duha surəsini oxuyasınız. Mənasını düşünərək Allah subhanətə alə ən əziz, ən sevimli, heç vaxt Rəbbini yaddan çıxarmayan, həmişə Rəbbinə şükür edən, yer üzündə ən şükür edən bəndə sayılan, ən çox şükür edən bəndə sayılan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yadına salır. Yadına salır, buyurur, Ələm yecid qeyətimən fəəvə və vəcədəkə dallən fəhədə və vəcədəkə ailən fəəğnə Məyər Rəbbin səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi? Vallahi ki, aramızda elə qardaşlarımız var ki, onlar uşaq ikən atasını itirib, yetim qalıb, Allah onu bu yaşa çatdırır sığınacağı verir. Məyər İslamdan xəbərsiz ikən Rəbbin sənə Peyğəmbərlik vermədim. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu məclisdə olanların hamısı cahilliyi görür. İslamdan xəbərsiz olur. Sonra bu dinə gəlir. Allahın hidayətini. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz, qardaşlar. Buna gecə gündüz şükür eləmək lazım. Və həmsinin sən kasıb ikən səni varlı etmədim. Bu qədər qardaşlarımız var ki, vaxtı ikən kasıb idi. Ayə və hədisə eşidəndə gözləri yaşla dolurdu. İndi isə bəziləri, hamısına şamil etmirəm, bəziləri o qədər harunlayıb ki, ayə hədisi eşidəndə gözləri dolmaq bir kənara, ümumiyyətlə, bəzən isə o ayə hədisləri eşitmək istəmir. Ayə və hədis zikr olunan məclisdən tez durub qaçmağa çalışır, dünyanı qazanmağa can atır. Allah onlara hidayət etsin. Həqiqətən Allah ruzu verəndir, qüvvət sahibidir, mətindir. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzu verməyə qadir deyillər. Elə isə ruzunu Allahdan diləyək. Ona ibadət edin və ona şükür edin. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzusunu Allah verməsin. Bu axırıncı dediklərim Quran ayələridir, qardaşlar. Quran ayələri. Bu rəvayətdə diqqət yetirdinizmi? Əvvəlcə Allah Taala hidayət barədə, sonra ruzu, sonra da geyim barədə xatırlatdı. Bu da o deməkdir ki, insanın geyiminə yeməkdən çox hidayətə ehtiyacı var. Geyimdən çox yeməyə ehtiyacı var. Demək, ən çox insanın nəyə ehtiyacı var? hidayətə. Ruzunu Allah sənə versə, sən o ruzuya şükür eləməsən, o hidayətin sənə heç bir faydası olmayacaq. Geyimə görə Allahdan Allaha şükür eləməsən, o geyimin sənə heç bir faydası olmayacaq. Beşinci xitab, Allahın qullarına etdiyi xitab, ey qullarım, siz gecə gündüz günah işlər görürsünüz. Mən isə bütün günahları bağışlayıram, buna əhəmiyyət vermirəm. Elə isə məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayın. Məlumdur ki, Peyğəmbərlərdən başqa yerdə qalan insanların hamısı xəta edir. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kullu bəni adam xatta və xayrul xatta inət təvvabun. İnsanların hamısı xəta edir. Xəta edənlərin ən xeyirliləri isə tövbə edənlərdir. Tövbə edənlər. <coughs> Bəzən bəziləri İslamda olduğu halda elə güman edir ki, artıq yəqinliyə çatıb günahlarına görə Allah onu bağışlayacaq. Namaz qılır deyə, oruç tutur deyə və s. Hamadan çox namaz qılan, oruç tutan, sədəqə verən, yaxşı işlər görən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hamıdan çox gün ərzində Allahdan bağışlanma diləyər və Allaha tövbə edər. Abu Hureyra radiyallahu anh deyir ki, mən Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm qədər gün ərzində Allahdan bağışlanma diləyən, ona tövbə edən başqa birisini görmədim. Ondan çox Allahdan bağışlanma diləyən və tövbə edən başqa birisini görməyin. Gün ərzində 100 dəfə deyir, tövbə elədiyini eşidirdi. Bir məclisdə İbn Ömər radiyallahu anh deyir, bir məclisdə biz Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin 100 dəfə Əstəğfirullah və atubu iley dediyini eşidirdik. Məsum bir insan Günahlardan uzaq bir insan gün ərzində Allahdan bağışlanma diləyir. Bundan əlavə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hər fərz namazından sonra əstəxfirullah deyir. Namazın içində Rabbi xvirli, Rabbi xvirli deyirdi. Nəsiyyət etdikdə, xütbə verdikdə və s. münasibətlərdə necə başlayırdı söhbətini? İnnəl həmdəlillah Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruh. Allahdan bağışlanma deyər. Məclisin sonunda Subhanək Allahumma və bihəmdik Əşhədu ən la iləhə illən əstəğfirukə və atubu ileyk. Yəni Allahdan bağışlanma diləyər və tövbə edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür yaşamışdı deyə yaşadığına uyğun da Allah subhanahu teala ona sonluq nəsib etdi. Sonluq. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm yatağına düşdüyü gündən tez-tez Lə iləhə illallah deyir. Ölüm biyoşluğu gəlirdi, özünə gələndən sonra, ayıldıqdan sonra əlini suya salıb üzünə vurar, yenə Lə iləhə illallah deyərdi. Lakin son nəfəsində son nəfəsində başı sinəmin üstündə idi. Əli ilə əllərinin arasında. Əlini əllərinin arasından çıxarıb qaldırdı və Allahumma xirli vərhəmni və əlhidni bir rafiqil ələ sözlərini təkrar-təkrar deməyə başladı və nəhayət əllərini yanına düşüb vəfat etdi. Son kəlməsi nə oldu? Allahümna xirli və həmni və əlhiqni bir rafiqil ə'lə Allah subhanətələ bizlərə də bu kəlməni son nəfəsimizdə deyib dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Rəbbinə yalvarır, deyir, Allahım məni bağışla, mənə rəhmət və məni uca dostlara qoğuşdur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan bağışlanmağın cürəbəcür formalarını bizə öyrədir. Bayaq dediyim kimi, Rabb yəxtirli, əstəxfirullah və atubili, Allahümma xfirli və rəhəmni, Allahümma xfirli və tub aleyyə, innəkə entə təvvabur rahim və s. Sünnədə varid olan istighfarların hamısı eləmək, hamısını etmək müstəhəbdir və bəyəlilən əməllərdəndir. Lakin, bu istiğfarların seyidi, ən hörmətlisi sayılan bir istiğfar var. Seyidul istiğfar deyilir ona. İstiğfarların ən üstünü, ən hörmətlisi. Bunu hamınız səhər və axşam zikirlərində edirsiniz. Allahümme ente Rabbi la ilahe ilən xaləqtəni və ənə əbdü və ənə alə əhdikə və vaddəkə məsətə əvdükə min şerri məsənatı. Əbu ləkə bi ni'mətik وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allah, sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa məbud yoxdur. Məni sən yarattın və mən sənin qulunam. Üzüm satan qədər sənə verdiyim əhdə və vədə sadiq qalacaqım. Etdiklərimin şərindən sənə sığınıram. Mənə verdiyin neməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. məni bağışla, şübhəsiz ki, günahları yalnız sən bağışlayırsan. Duanın möhtəşəmliyini görürsünüzmü, qardaşlar? Ona görə bu dua seyyidul istihbar sayılır. İstihbarların ən üstünü. Hərdən insan, hətta müsəlman belə ibadət etdikdə, zikr etdikdə, Quran oxuduqda təmbəllik edir. Belə olduqda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini etdiyi əməlin əvəzi nə olacağı barədə xəbər verərdi ki, onları o əməl etməyə həvəsləndirsin. Məsələn, deyirsən, cənnətdə sizi hurilər gözləyir, çaylar gözləyir və s. Adam cənnətə can atmağa çalışır. Cənnəti qazanmaq üçün yaxşı işlər görür. Deyirsən ki, cihadda ya şəhid olursan, bütün günahların bağışlanır. Ya da salamat qayıdırsan, qənimətlə, qənimət əldə edirsən. Hər iki halda qazanırsan, adam Allah yolunda cihada gedir. Və ya hansısa bir zikrin, duanın savabı barədə deyirsən, o savabı, o zikri canla, başla yerinə yetirir. Heç vaxt onu tərk etmir. Həmsinin Əstəğfirullah və ətubu iləyh xüsusunda sizə gözəl bir şey deyəcəm. Onu eşidəndən sonra yəqin ki, siz bu zikri heç vaxt tərk etməyəcəksiniz. İbn-i Səvi Rahiməhullah rəvayət edir. Deyir ki, bir nəfər Həsən-ül Basrinin məclisinə gəlir və quraqlıqdan şikayət edir. Həsən-ül Basri Rahiməhullah deyir ki, Allahdan bağışlanma diləm tez-tez Əstəxfirullah və atubu ilə deyin. Adam çıxıb gedir, bir qədər sonra başqa birisi gəlir. Kasıbçılıqdan şikayət edir. Malının azaldığından şikayət edir. Ona da deyir, Allahdan bağışlanma deyir. Üçüncüsü gəlir, deyir, övladım olmur. Ona da deyir, Allahdan bağışlanma deyir. Və dördüncüsü gəlir, deyir, bostanım, əkin sahəm quruyur, ona da deyir, Allahdan bağışlanma deyir. Məclisdə olanlar, özləri də Qurana yaxşı bilən insanlar, təəccüblə Həsən Rübasri Rahimə Allahdan soruşurlar ki, bu nə fətvadır? Bunun buna nə dəxli var? Yağışın yağması, övladın olması, mal dövlətin bərəkətinin artması, əkin sahələrinin var verməsinin Estağfurullah ve tubu ileyhen ne aidiyyeti var? Hasan al basri rahimahullah deyir, mən özümdən heç ne demem. Bu Allah kuran ı kərimdə Nuh suresinin 10, 11 ve 12 aylarında belə buyurur. Rabbakum innehu kâne gaffara yursilü s-semâ aleykum midrara ve yumditkum bi amvalin ve benine ve yec'al ləkum cənnət və yəcəl ləkum ənhər. Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər, var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza satar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Gördünüzmü, qardaşlar? Allahdan bağışlanma diləməyin. Allaha tövbə etməyin nəticəsidir. Yağış da yağacaq, övladınız da olacaq, ruzunuz da artacaq, əkin sahələriniz də bar verəcək. Bircə sidq ürəklə Allaha tövbə edin. Altıncı xitab Allah subhanətə buyurur, ey qullarım, siz mənə zərər yetirməyə qadir deyilsiniz ki, zərər yetirəsiniz eləcə də mənə fayda verməyə qadir deyilsiniz ki, fayda verəsiniz. Yüzlərlə ayə var. Bu mənaya dalalət edir. Yüzlərlə. Bunlardan bir neçəsini deyəcəm. Ayələrin birində Allah Subhanahu deyir: "Vələ yəhzunke-llezîne yusâri'ûne fil-kufri innehum len yedurrullâh şey'en." Küfrə can atanlar, kafir olanlar Səni kədərləndirməsin. Çünki onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Məntiqlə fikirləşin, qardaşlar. Məntiqlə, ağılla fikirləşin. Bayaq dediyim kimi, yeryüzünün üçdə biri bütpərəsdir. O biri üçdə biri özlərini kitab əhli sayan, lakin Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin yolunu getməyən kafirlərdir yerdə qalan üçdə birinin də yüzdə doxsanı bidət əhlidir, naşükürlərdir. Özlərini müsəlman sayıb ibadət etməyənlərdir. Buradan nə nəticə çıxır? Haq yolda olanların sayı nə qədərdir? Çox azdır. Çox az. Elə deyil? Quran-ı kərimdə Allah Teala bunu təsdiq edir. Və qalilun min ibadiyyəş şəkur Qullarımdan çox azı şükür edəndir. məntiqlə düşünür. Əgər bu çoxluq həmin o azlığı yox eləmək istəsə, onun silaha və s. ehtiyacı var. Bir bircə üfürsə onları yox eləyər. Yox eləyə bilirmi? Allah Subhanahu Qurani Kərimdə nə deyir? Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimun nurihi wa law karihal kafirun. Onlar Allahın nurunu Söndürmeye çalışırlar. söndürme istəyirlər ve istəyəcəklər də. Lakin onların hoşuna gəlməsə də, Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Və hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənim ümmətimdən qiyamətə qədər hak yolda olan bir toplum olacaq. Onları alçatmaq istəyən, onlara pisliyə eləmək istəyənlər onlara zərər verə bilməyəcəklər. boyu görmüşük ki, Həmin o az toplumuna, az topluma Allah subhanətə alə elə bir kömək göndərir. Fasiqin əli ilə belə kömək eləyir. Və o topluma heç kəs heç nə edə bilmir. Allah bizləri həmin o toplumdan etsin. Amin. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi cəmi 70 sahabəsinin arasında ikən, Məkkə müşrikləri Məkkədə ikən heç nə edə bilmədilər. Evini mühasirəyə aldılar, öldürə bilmədilər. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra zəhərlədilər, sehirlədilər, yenə heç bir şey edə bilmədilər. Bu dini sona çatdırana dək, Allah subhanət hələ bu ayəni nazil edənə dək, Əl-yəvmə yəisəl-ləzinə kəfəru min dinikum. Bugün kafirlər artıq sizin dininizdən əllərini üzdülər. Bəs salam. Qiyamətə qədər bu dinin qabağını heç kəs ala bilməz. Və həmçinin nə qədər yaxşılıq edirsən, et, onun Allaha bir faydası yoxdur. Allah s.ə.q. sadəcə sənin elədiyin o əmələ sadəcə sevinir. Sevinir. Məsələn, adam səhrada dəvəsini itirir və artıq o həyatdan əlini üzür. Yatır, oyananda dəvəsini başının üstündə görür. Dəvə qayıdıb gəlib. Başa düşür ki, bunu Allah qaytarır və sevincindən deyir, sən mənim qulumsan, mən sənin Rəbbim. Bu xataya yol verməyinə baxmayaraq, Allah subhanət hələ bəndəsinin ona şükür etməsinə və bəndəsinin onun ona kömək etməyinə sevinməsinə sevinir. Və görün, Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə nə deyir? Lən yenələ Allahə luhuməhə və lə diməhə və ləkin Yenəluhu təqva minkum. Onların kəsdiyi qurbanın nə əti, nə də qanı Allaha satın. Allaha yalnız sizin təqvanız satır. Allah subhanət hələ kəsdiyiniz o qurbanın nə ətinə, nə qanına ehtiyacı yoxdur. Əsas sənin o qurbanı nə cür kəsməyindir. Nəyə görə Allah subhanət hələ müşriklərdən kəsdiklərini qəbul eləmir? Çünki onlar onu təqva üzərində Allah üçün eləmir. Allaha şərik qoşur. Allahdan qorxmur. İlk, ilk Adəm övladı hər ikisi Allaha qurban verir. Allah subhanət hələ onların birindən qəbul edir, o birisindən qəbul eləmir. Səbəbini də, səbəbini də Quran-ı kərimdə Allah subhanət hələ açıqlayır. İnnəmə yətəqəbbəlullah minəl-müttəqin. Allah subhanətələ yaxşı əməli, qurbanı Allaha yaxınlaşdıracaq əməlləri. Ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Müttəqi olmayanlar, müttəqi olmayanlar Allaha pislik etməyə çalışsalar da heç nədə bilməzdir. Diqqət edin, Allah subhanətələ Bəqərə surəsinin əvvəlində deyir, Yuxadiunəllaha vəllədinə əmənu və mə yəxtəunə illə ənfusəhum. Uməyə şubun. Münafiqlər Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. O qədər bizim aramızda, müsəlmanlar arasında münafiqlər var ki, zahiri müsəlmana oxşayır. Zahiri müsəlmana oxşaya bilər. Zahiri müsəlmana oxşayır. Saqqalı da var, balağı da yerində, hicabı da və s. Lakin daxilində küfür var. Allahı və müəminləri aldatmağa çalışır, halbuki ancaq özünə aldatır. Bir nəfər Ömər ibn Xattab radiyallahu anh yanına gəlir. Deyir, ya əmirəl müminin, falan kəs mənim qızıma elçi gəlib. Nə məsləhət görürsən? Ömər radiyallahu anh deyir ki, o falan kəsi gəl, çağır, oturaq bir söhbət edir. Həmin falan kəs gəlir, oturur. Üçü də oturub, Ömər radiyallahu anh qızın atasından sual verir, deyir, bu adamla iş görmüsən, deyir, xeyr. Onunla səfərə çıxmısan, deyir, xeyr. Bəs ona borc pul vermirsən, deyir, xeyr. Ömər Ədəlan gülümsəyir, deyir, yəqin sən onu məsciddə ancaq əyilib qalxan görmüsən. Onun namaz qılması, zahiri görünüşü sənə allatmasın. Həmçinin başqa bir əsərdə Ömər Radiyalan deyir ki, möminlə qardaşlığını et, zahirinə hüküm ver, lakin ehtiyatını əlindən vermə, ehtiyatlı ol. Sonraki xitablarda Allah s.ə.v. yenə dalbıdal ikisini deyəcəm bir-birinə bağlı əlaqəli xitablardır. Allah s.ə.v. buyurur, ey qullarım, Əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən təqvalı insan kimi olsalar, bu mənim mülkümdən heç bir şey artırmaz. Ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən günahkar bir kimsə kimi olsalar, bu mənim mülkümdən heç bir şey əks etməz. Yəni, nə itaətkar bəndənin itaətin Allaha bir faydası ola bilər, nə də asi adamın asiliyinin Allaha bir zərəri dəyə bilər. Etdiyimiz xeyrxalq işlə və ya günahlar hamısı özümüzə qayıdır. Hər kəs etdiyi yaxşılıq və pisliyi əvəzini alacaqdır, qardaş. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, kim doğru yolla geçsə, xeyri onun özünə dəyər, kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Həmçinin Allah subhanətələ buyurur, kim küfr edərsə, küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olarlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən sələflər, yəni sahabələr və onların ardıcıları təkəbbürlü insan gördükdə daim ona nəsiyyət edərdilər təkəbbürlə insan ancaq özünə ziyan vermiş olur. Mütəkəbbir olan ancaq Allahdır. Sən öz təkəbbürünlə heç bir şey dəyişdirməyəcəksən. Allaha bir zərər yetirə bilməzsən. Nə qədər tarix boyu təkəbbürlü, zalim, qəddar paçalar olub. Nəmrud, Firon və s. Allah s.ə. onları nə edib? Hamısını məhv edib. Quran-ı Kerimdə xəbər verir Allah Allah, sizdən əvvəlkilər sizdən də qüvvətli, sizdən də tədbirlidir. Biz onları məhv elədik, sizi də məhv eləməyə qadirik. Rəvayət edilir ki, bir gün məşhur tabinlərdən olmuş Mutarrif ibn Abdullah ibn Şixir rahiməhullah yolla gedərkən bir nəfərin ipəkdən cübbə yeydiyini özünü də darta-darta təkəbbürlə apardığını, təkəbbürlə yeridiyini görür və deyir. Əvvəlcə hörmətlə, ədəb ərkanla ona müraciət edir. Deyir, bu Allahın və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və sələmin nifrət etdiyi bir yerişdir. Adamın vəzifəsi olur, pulu olur, arxasında duranlar olur deyə sönür ona tərs-tərs baxır və deyir, Məyər sən bilmirsən, mən kimim? Mutarif İbn Abdullah İbn Şixir Allahdan başqa heç nədən qorxmurdu və Allahdan qorxan alim həmişə sözü Allah üçün deyir, ancaq Allahın rizasını umur. Qəzəblənir və gör ona nə deyir? Deyir, bəli, bilirəm sən kimsən. Sənin əvvəlin dəyərsiz məni nütfə olmuş. Axırında çürümüş leş cəsəd olacaq. Və bu ikisinin arasında doğulan gündən ölənə dək qarnında nəziz daşıyırsan. Nə ilə təkəbbür edirsən? Bunu eşidəndə həmin adam peşman olur, öz yerişini düzəldir, üzrxahlıq edir və gedir. Həmçinin Həsən Basri Rahimahullah bu xüsusda gözəl bir söz söyləmişdir. Deyir ki, Adəm övladının işi qəribədir. Hər gün bir və ya iki kərə ayaq yolundan çıxıb əlinə bulaşmış nədisi yuyur. Sonra da göyləri və yeri yaradan pak və müqəddəs Allahın qarşısında təşəbbürlüyür. Bir özünə baxsın, sonra da yeri və göyü yaradan Allaha. Növbəti xitab Allah s.ə.q. buyurur, ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz bir yerə toplaşıb məndən istəsələr, mən də hər kəsə istədiyini versəm, bu mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Yalnız dənizə batırılan iynənin dənizdən əskiltdiyi qədər əskiltdir. Bu sadəcə misaldır. İnanın ucu dənizdə nə şəkildə bilər? Heç bir şey. Və görün, Peyğəmbər s.ə.v bunu başa düşüb, başa salmaq üçün sahabələrinə necə gözəl misal çəkir. Sahabələr təsəvvür olsun deyə görün necə gözəl misal çəkir. Deyir ki, Allahın əli doludur. Bu nimətlərin səhər-axşam ardı arası kəsilmədən xərclənməsi Allahın əlini boş qoya bilməz. Məyər Allahın göyü və yeri yaratdığı gündən bəri nə qədər nimətlər bəxş etdiyini, nələr xəzlədiyini görmürsünüzmü? Bütün bunlar onun əlindəkilərinin azalmasına zərrə qədər təsir göstərməmişdir. Allahın nimətlərinin tükənməz olduğu barədə Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, sizdə olan nemətlər tükənəcək, Allah yanında olan nemətlər isə əbədidir, daimidir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözəl bir hədisi var, deyir ki, sizin Rəbbiniz həm səxavətli, həm də həyalıdır. Əllərini ona tərəf qaldırıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa həya edir utanır. Odur ki, qardaşlar, Allahdan gecə gündüz istək və bu istəklərin ən gözəli, ən alisi Firdos cənnətidir. Hamızlarından Allahdan Firdos cənnətini diləyirəm. Allah sonra bizlərin hamısını Firdos cənnətinin sakinlərindən etsin. Və nəhayət sonuncu xitabı Allah subhanələ buyurur ki, ey qullarım, Bu sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün hesaba alacaq, sonra da sizə onların əvəzlər verəcəyəm. Odur ki, kim xeyir taparsa, Allaha həmd etsin, kim də xeyirdən başqa bir şey taparsa, özündən başqa heç kəsi qınamasın. Diqqət edin, Quran-ı kərimdə Allah qala nə buyurur? Deyir, cənnət əhli cənnətə daxil olduqda deyəcəklər. Bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Görürsünüz, hidayətə qovuşanlar Rəbbinə necə şükür edir. Günahkarlar isə əksinə, qiyamət günü özlərini qınayacaqlar. Kaş biz Allaha ibadət edəydik, onun rəsuluna itaət edərdik deyəcəklər, ey Rəbbimiz, biz başçılarımıza və böyüklərimizə itayət etdik. Onlar da bizi haqq yoldan azdırdılar. Ey Rəbbimiz, onlara iki qat əzab ver və onlara müdriş bir lənətə məruz qoy. Həmsinin ayələrin birində Allah s.ə.v. xəbər verir ki, həmin gün zalim kimsə barbaqlarını dişləyəcək və deyəcək, Kəş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kəş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki zikir mənə çatdıqdan sonra, yəni Quran mənə agah olduqdan sonra, bəlli olduqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu deyir ki, bu dünya gəldi gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Yəni, demək istəyir qardaşlar, hər birinizin ömrünün bəlkə də çox hissəsi gedib. Birinizin 40 yaşı, birinizin 50-60 yaşı olan qardaşlarımız var. Nə qədər ömrü qalıb? Nə qədər qardaşlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, axı mənim ümmətimin ömrü 60-70 yaş arasındadır. Çox az qalıb qardaşlar, çox az. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir, hər ikisinin yəni dünyanın da, axirətin də öz övladları, yəni ona könül bağlayanları vardır. Siz, ey müsəlmanlar, dünya övladlarından yox, ahirət övladlarından olun. Bugün bir iş görürsünüz, ancaq sorğu-sual olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və artıq tövbə edə bilməyəcəksiniz. Gec olacaq. İndidən düşünün. Siz yaxşılığınızı edin. Hər bir an, hər bir saniyəni yaxşılıq etməyə sərf edin. Bekarsan, əstəxfirullah və tubu deməyə sənə nə mani olur? Əstəxfirullah və tubu deyə savabını qazan, dünyanı da qazan. Həm savab, həm də dünyanı qazan. Mutarif ibn Abdullah ibn Şəxir, bəyax dediyim tabiin, Rahim Allah deyir ki, yaxşı işlər görməyə çalışın. Əgər biz ümid bəslədiyimiz kimi olsa, Allahın mərhəmətinə qovuşsaq, o bizi bağışlasa, cənnətdə bizim mərtəbələrimiz olacaq. Yaxşı əməl etdiyimizə görə. Yox, əgər işimiz çətinə düşərsə, vaxtımızı səmərəsiz keçirməsək, israf edəriksə, onda Ey Rəbbimiz bizi buradan çıxar ki, əvvəl etdiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək, deyən kimsələrdən olacaq. O kimsələrdən olmayaq deyə yaxşı işlər görün. O kimsələrdən olmayasınız deyə yaxşı işlər görün. Ölüm ayağında, ölüm ayağında, ey Rəbbimiz bizi bu dünyaya qaytar, yaxşı işlər görək deyənlərin vay halına. Onlar bu dünyaya qayda bilməzdir. Onlar üçün artıq bu dünyaya əcəli çatır və bu dünyadan köçüb gedir. Bu dünyaya geriyə yol yoxdur. Və nəhayət hədisin sonu hədisi rəvayət edən Səid Rəhməlullah deyir ki, Abu İdris Əl-Xovləni hər dəfə bu hədisi danışanda diz çökərmiş. Diqqət edin, sələflərin, sahabə, tabiin və onlardan sonra gələnlərin hədisi olan münasibəti və indikilərin hədis danışılarkən laqqırtı vurması, hədis danışan adama nifrət etdiyinə görə onunla arasında ədaləti var deyə hədisə hörmətsizlik etməsi və s. Əxlaqsızlığı, ədəbsizliyi. Müqayisə edin. Almanya rəhməhullah müəddis olur, böyük hədis alimlərindən. Deyir ki, Abu İdris el-Xavlani bu hədisin mühtəşəbliyini təsdiq etmək üçün diz çökər. Çünki bu, aləmlərin Rəbbinin kəlamından olan qüdsü hədisdir. Bu hədis Şamlıların rəvayətlərindəndir və Şam əhli üçün ən əziz hədis sayılır. Ən əziz, ən sevimli hədis. Bu hədisin isnadında keçən ravilərin hamısı Şam əhlindəndir. Hətta Abu Zər radiyallahu anh sonradan Şama məskunlaşmış səhabədir. Və sonda Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə ilk əvvəl Allaha qarşı, Allaha şirk edərək ən böyük zülmü etməməyi, ən böyük zülmü etməməyi bizə müvəffəq eləsin, bizi bu zülmdən uzaq eləsin. Həmsinin öz nəfsimizə zülm etməyi, öz aramızda biri-birimizə zülm etməyi bizə uzaq eləsin. Eləcə də bizlərə bu həyatda həm hidayət, ölənə qədər bu yolda sabit qədəm olmağı, həm halal və pak ruzu, həm də gözəl geyimlər nəsib eləsin. Həmçinin bizim günahlarımızı bağışlasın, tövbələrimizi qəbul eləsin və Bunun sayəsində bizi cənnətə daxil etsin. Bizlərə bol-bol övlad və nimətlər nəsib eləsin. Eləcə də nə qədər dualar ediriksə, o duaları Allah subhanələ qəbul eləsin. Öz məsləhəti ilə bu dünyada verdiyimizi, verdiyini bu dünyada bizə versin axirətə saxladığını axirətdə bizə nəsib eləsin Amin. və əgər o etdiyimiz dualar, istədiklərimiz bizə məsləhət deyilsə, başımıza gələn bəlaları, müsibətləri bizdən uzaq eləsin. Amin. Və həmçinin bizi yaxşı işlər görməyə müvəffəq eləsin ki, qiyamət günü öz nəfsini qınayan kimsələrdən olmayaq. Amin. Və eləcə də belə hədisləri, bu cür möhtəşəm hədisləri eşitdikdə o hədislərə etinasız yanaşmağı bizə nəsib eləməsin. Hədisi eşidib, ona əməl edib, faydalananlardan etsin. Amin. Və həmçinin həmişə olduğu kimi dua edib deyirəm Allahım, bu həyatda qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin hüzurunda duracağımız zaman və bir də cəhənnəmi üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə kömək ol, bizə rəhm et, Amin. bizi bağışla, Amin. bizi uca dostlara qovuşdur. Subhanəkallahumma və bihəmdik, əşhədu ən la iləhə, əstəxfurqa və qubu iləyik.